Eendag zal die mensen van Juda hier die lied zingen in hulle land. Hulle sal sê, ons het een sterk staat. Die Heere het die sterk mire gebouw om ons te beschermen. Julle moet die poorte oopmaak zodat so die volk kan ingaan, die volk wat doen wat die Heere wil hee, die volk wat gehoorzaam is aan hom. Hier die volk weet dat die Heere hulle sal help. Je sal hulle laat res in vrede vir hulle gee, want hulle glo en die Heere moet altijd in die Heere glo, want as julle by hom is, dan is jelle bij een rots wat altijd vaststaan. Die Heere het ons vijanden laat afval van hulle hoë mire, hy het hulle stad in die hoë mire afgebreed tot op die grond. Die mensen wat hulle self nie kon help nie en wat arm was, trap nou op door die stad. Die mensen wat reg doen, ze pad is gelijk. Heere, u maak dit vir hulle makkelijk om te leven. Ons glo altijd in u, ook wanneer u die rechter is. Ons wil altijd je naam noem in eer. Ik verlang nou met mijn hele hart, ook in die nacht, en ik zoek nou wanneer je die rechter is en die straf die mensen, dan leer je vir hulle om recht te leven op die aarde. Maar wanneer het goed is voor die mensen wat verkeerd doen, dan leer hulle niet om recht te leven nie. Hulle hou aan om verkeerd te doen en hulle sien nie dat die Heere die koning is nie. Hy het die hand opgelig om hulle te straf, maar hulle sien dit nie. Heere, wijs vir hulle dat die lief is voor die volk. Laat de vijanden in die vier brand wanneer het kwaad wordt, zodat hulle sal weet hulle kan zelf niks doen nie. Heere, u sal oor ons regeer en voor ons vrede gee, want dit is hier wat alles gedoen het wat ons gedoen het. Heere, ons God, ander konings het oor ons regeer, maar ons wil net naam onhou. Die ander konings is dood en hulle sal nie weer leven nie. Hy het hulle gestraf en hy het hulle laat sterf, en niemand denkt nou nog aan hulle nie. Heere, jy het die volk baie laat word, jy het hulle baie laat word, jy het hulle land groter gemaakt, jy het gewys jy is die koning. Heere, jy het die volk gestraf, en toe hulle zwaar kry, het hulle na u toegekom, hulle het gebed en gevra om moet hulle help. Ons was soos een vrou wat de baba kry, dit was zeer, ons het baie pijn gehad. Ons het gebed en gevra om moet ons kom help. Ons lichaam het krom gebuig soos een vrou wat de baba krijgt maar daar het nie een baba uit ons gekom nie, daar het niks uitgekom nie. Daar het nie een redder uit ons gekom nie, en ook nie mensen wat op die aarde kan woon nie. Maar die mensen wat aan u behoort en wat gesterf het, sal weer leven. Ja, jylle wat nou dood is, wat in die stof van die aarde lee, jylle wat daar in die dode rijk is, jylle moet wakker word en juig, want soos die dou uit die lucht die planten laat groeien so sal die aarde die mensen wat gesterf het, weer laat leven. My volk, jelle moet in jelle kamers ingaan en jelle moet die dieren achter jelle toesluit. Jelle moet wegkruip totdat die Heere die ander mensen klaar gestraf het. Want die Heere kom uit sy woonplek, hij zal nou die mensen op die aarde straf omdat hulle baie sonde gedoen het. Die mensen zal moet sê dat hulle ander mensen vermoor het, hulle sal nie daar kan stil blij nie.